Мир таинственный, мир мой древний, Как ветер, таких и птиц. Поддавили на шею деревню Каменные руки шоссе. Так испуганно, Нежную выби, Заметалась звенящая жуть. Здравствуй ты, Моя черная гибель. Я навстречу к тебе выхожу. Город, город, от жестокой окрестил нас господа и мразь. Ты не поле в тоске полоокой, или красными столбами давясь руку у дьявольской пыль, Старей чугунная кать. Да что же, ведь нам не впервые и расшатываться, и пропадать. Пусть для сердца тягучий колка, это песня звериных снах, так охотники ставят волк кнопка, нажимая «Идти обман». Эх, ты пал, пасмурный ветер, пустит тебя в пути. Вдруг тебе, царь мой любимый, даром даешь ты ножу, и отсюда гонимый, без железных врагов прихожу, и я всегда на готове, слышу победный знаток, от крови, вражеской крови, التاريخ غير وباتو هيرويوس نيرو Joseph Elcio, a ciência daqui, para saiu, oh, ele